Dešimtas kirsnis, perskirimas dvyliktas. Tačiau išlipę prie Petroniaus namų, iš atrijaus tvarkytojo išgirdo, kad ne vienas vergas, įsiūstas prie miesto vartų, dar nesugrįžo. Įslėpęs nunešti jiems maisto ir prigrasinės rykštėmis, įsakęs akylai sekti visus išeinančius iš miestų. Matai, tarė Petronijus, jie aiškiai lygi šiol mieste, o jeigu taip, mes juos surasime bet įsakyk ir savo žmonėms būdėti prie miesto vartų, geriausia tiems, kurie gabeno lygiją, nes jie lengvai ją pažins. Aš liepiau juos įsiųsti į kaimo ergastulus, atsakė Vinicijus, bet įsakymą toj atšauksiu, jeigu eina prie vartų. Ir brūkštelėjęs keli žodžius ant vaškuotos lentelės, padavė Petronijai, o šis paliepė ją nedėlisant pristatyti į Vinicijaus namus. Paskui abu perėjo į vidinį portiką ir ten susiję ant marmurinio suolo kalbėjosi toliau. Auksaplaukė, eunikė ir iradė pakišo jiems paukojomis bronzinius suoliukus, tada pastačiusios prie suolo stalelį ėmė pilstyti į taurės vyną. Iš įstabių siaurakaklių, asočių atgabentų, iš valaperų ir cerinos. Ar yra tarp tavo žmonių toks, kuris pažintų tą milžiną lygą, paklausė Petronijus. Jį pažinojo Atacinas ir Gulonas, bet Atacinas vakar krito prie elektrikos, o Guloną užmušiau aš. Gaila man jo, tarė Petronijus, jis nešiojo ant rankų ne tik tave, bet ir mane. Norėjau jį netgi atleisti, atsakė Vinicijus. Na, bet tiek to, pakalbėkime apie lygiją. Roma tai jūra, perlai kaip tik žvejojami jūroje. Veikiausiai jos nerasime šiandieną rytoj, bet surasime būtinai. Dabar tu mane kaltini, kad pasiūliau tau tokį būdą, tačiau pats būdas buvo geras, o pasidarė blogas tik tada, kai viskas persivertė blogąją pusę. Juk girdėjai iš paties Aulo, kad jis ketina su visa šeimyna persikelti į Siciliją, taigi mergina vis tiek būtų toli nuo tavęs. Būčiau išvažiavęs paskui juos, atsakė Vinicijus, ji bent jau būtų gyvenusi saugiai, o dabar, jeigu tas kūdikis numirs, popėja ir pati patikės ir Cezarį įtikins, kad tai lygi jos kalti. Taip, taip, man irgi dėl to neramu. Tačiau ta lelytė dar gali pasveikti, o jeigu ir numirtų, vis tiek ką nors sugalvotume. Petronijus valandėlę pamastas kalbėjo toliau. Sako, kad popėja išpažįsta žydų religiją ir tiki piktasias dvasias, o Cezaris prietaringas. Jei paskleisime gandą, kad lygija pagrobė piktos dvasios bus visai įtikėtina, ypač todėl, kad jos netimė nei Cezaris, nei Aulas Plaucijus, dingo tikrai paslapingų būdų. Vienu vienas lygas nebūtų valiojęs, kas nors jam turėjo padėti, nes taip gyvabės vos per dieną sutelks tiek žmonių. Vergai remia vieni kitus visoje Romoje. Kuri kada nors už tai užmokės krauju, taip vieni kitus remia ir saviškiams piktą nedaro, o čia buvo aišku, kad atsakomybė ir bausmė ant tavo vergų galvų. Kai saviesiems pakiši mintį apie piktasias dvasias, jie tuštojau tau patvirtins, kad jas matė savo akimis, nes tai iš karto juos išteisins. Tyčia paklaus kurį nors jų, ar nematęs, kaip lygija nešia orų, ir jis beregint prisieks Dzeuso egida. Paaiškinimas prisieks Dzeuso egida, egida oško soda, užtraukta ant skydo ar šarvų magikos tikslais. Dzeuso egida dievų globos ir rūstybės simbolis, aiškinimo pabaiga. Vinicijus, būdamas taip pat prietaringas, nužvelgė Petronijų staiga nepaprastai susirūpinęs. Jei Ursas neturėjo pagalbininkų, o vienas jos negalėjo pagrobti, kasgi tada pagrobė, Petronijus prapliupo juoku. Matai, kalbėjo, tikrai patikės, nes ir tu jau beveik tiki. Toks jau mūsų pasaulis besišaipantis iš dievų. Patikės ir nebeieškos, o mes tuo metu įkurdinsime ją kur nors toli nuo miestų, kuriame nors mano ar tavo dvare. Bet kasgi jai padėjo? Tie, kurie to paties tikėjimo kaip ir ji. Kas tokie? Kokią dievybę jį garbina? Aš juk turėčiau geriau už tave žinoti. Romoje beveik kiekviena moteris garbina vis kitą dievybę. Nėra bejonės, kad Pomponija įskiepijo jai garbinimą tokios dievybės, kurią pati išpažįsta. Tačiau kokią, aš nežinau. Viena yra aišku, niekas nėra matęs jos nė vienoje mūsų šventykloje, aukojant mūsų dievams. Ji net buvo kaltinama, kad yra krikščionė, bet tai neįtikima. Namų teismas ją išteisino. Apie krikščionis kalbama, kad jie ne tik tai garbina asilų galvą, bet yra žmonių padermės priešai ir daro nedoriausius nusikaltimus. Be to, pomponija negali būti krikščionė, nes jos dorybė visiems žinoma, o žmonių Padermės priešiai taip neselgtų su vergais kaip ji. Ne vienuose namuose su jais taip neselgiama, kaip aulų namuose, nutraukė Vinicijus. Na matai, Pomponija užsiminė man apie kažkokį dievą, kuris esas vienas visagalius ir gailestingas, kurį padėjo visus kitus jos reikalas. Gana to, kad tas jos logos negalėtų būti toks visagalis, veikiau būtų menkas dievas, jeigu turėtų tik dvi garbintojas Pomponiją ir Ligiją. Na dar pridėkime Ursą. Jų matyti daugiau tų sekėjų ir jie suteikė pagalbą Ligijai. Tas tikėjimas liepia atleisti, tarė Vinicijus. Pas aktę susitikau pomponiją ir ji man pasakė, te atleidžia tau Dievas markai tą skriaudą, kurią padarėjai mums ir lygijai. Matyt, jų Dievas kažkoks globėjas labai gera širdis, hm, te atleidžia jis tau, o tu atleidimo ženklas te būna sugražinta mergina jau rytoj paukočiau jam hekatombą. Paaiškinimas hekatomba šimto jaučio aukojimas, vėliau bet kokia didelį auka. Paaiškinimo pabaiga. Nenoriu nei valgyti, nei maudytis, nei miegoti. Paimsiu tamsią lacerną ir eisiu bastytis po miestą. Paaiškinimas. Lacerna romėnų viršutinis drabužis trumpa pelerina su gauptuvu. Paaiškinimo pabaiga. Petronijus pažvelgė į jį su gailėšiu. Iš tikrųjų, Vinicijaus pakiai pamėlę, vyždžiai karšlygiškai žyba, rytą neskusta barzda tamsia juosta gobė smarkiai išovusius krūstikaulius, plaukai susitaršę, jis tikrai atrodė sargas. Iradį ir auksaplaukį eunikį taip pat žvelgė į su užuojautą, bet jis rodos jų nematė – ir jam, ir Petronijui, tų vergių lik nebūta, jos tiek tavertos dėmesio, kiek aplink besisukinėjantį šunys. Tave karštaigi krečia, pastebėjo Petronijus. Iš tikrųjų, taip paklausyk manęs, nežinau, ką tu paskirtų gydytojas, bet žinau, kaip padaryčiau tavim dėtas aš. Ogi kol anoji atsiras, su kita paieškočiau to, ko netekau kartu su dingusėje. Mačiau tavo dvare įstabių kūnų, nesiginčyk, žinau, kas yra meilė ir žinau, jei geidi vienos, kita jos atstoti negali, bet su gražia vergė visada galima rasti trumpalaikį malonumą. Nenoriu, atvirto Vinicijus, tačiau Petronijus iš tiesų jam nebuvo abejingas ir tikrai troško palengvinti kančias, todėl pradėjo sukti galvą, kaip čia padarius. Gal taviškės neturi tau naujo viežavėsio, tarė po valandėlis, bet tada čia pažvelgiai į radę, paskui į jaunikę, Pagaliau uždėjo ranką ant auksaplaukės graikės šlaunies, pasižiūrėk į šitą harytę. Prieš kelias dienas jaunėlis Antėjus kapitonas siūlė man už ją tris nuostabius berniukus iš klazomenų, nes gražesnio kūno turbūt nieskopas nesukūrė. Pats nesuprantu, kodėl iki šiol aš jai abejingas. Juk nemintis apie Hristo midę sulaikė mane. Štai dabar ją dovanoju tau, imk savo. O auksaplaukė eunikė nuo šių žodžių staiga išbalo kaip drobi ir įsmeigusi įsigandusias akis Vinicijų, rodos užgneužusi krūtinėje kvapą, laukė jo atsakymo. Tačiau šis sumiai pašoko ir suspaudęs rankomis kruostus ėmė skubiai berti žodžius, kaip lygos priveiktas žmogus nieko nenorintis girdėti. Ne, ne, nereikia man jos, nereikia man kitų, ačiū tau, bet aš nenoriu. Eisiu ieškoti anos mieste liepk tegu duoda man gališką lacerną su gauptuvu, eisi už tibrų, kad pamatyčiau bent ursą. Ir jis skubėjo, o Petronijus matydamas, kad jis iš tiesų nenustiksta, nemėgino sulaikyti. Vis dėlto į Venecijaus atsisakymą, žiūrėdamas tik kaip į laikiną pasidygėjimą, kiekvieną moterimi, kuri nėra lygija ir nenorėdamas, kad jo didžiadvasiškas maustas nueitų niekais, paliepė vergiai Eunike, Įsimaudyk, įsitrink aliejais, pasipuošk, paskui eisi į Vinicijaus namus. Bet ši puoli priešė ant kelių ir susijėmus rankas ėmė maldauti nevaryti iš namų. Ji neįsinti pas Vinicijų verčiau nešiausinti čia malkas į hipokaustą, negu ten būsinti pirmąją tarnaitę. Ji nenori, negali ir maldauja pasigailėti, tegu liepia plakti ją kasdien, tik tegu neveja iš namų. Virpėdama kaip lapas iš baimės ir susijaudinimo, ji tiesiai į jį rankas, o jis klausėsi nustebęs. Vegi drįstanti atsisakyti vykdyti įsakymą, kalbanti nenoriu ir negaliu, buvo toks negirdėtas dalykas Romoje, tad Petronis iš pradžių savo ausimis netikėjo. Paskui suraukė antakius, jis buvo per daug rafinuotas, kad galėtų būti žiaurus savo vergams, ypač ištvirkavime – leido daugiau negu kiti tik su sąlyga, kad jie pavyzdingai vykdytų pareigas ir šeimininko valią gerbtų taip kaip dievų. Tačiau jeigu būdavo pažeisto šios dvi taisyklės, jis negailėdavo bausmių, kurias šie visuotinių papročių nusipelnydavo. Kadangi dar nebėgo bet kokio priešginiavimo ir visko, kas jam trikdė ramybę, tai valandėlę pažiūrėjęs į klūpančiąją paliepi. Pašauk man, eiresiją, tai ir sugrįžk su juo. Eunikė drebėdama pakilo su ašaromis akyse ir išėjo netrukus sugrįžo su Atrijaus vyresniuoju, kretiečiu, teiresijų. Paimk Eunikę, įsakė jam Petronijus, ir įkriesk 25 kirčius, bet taip, kad nesugadintum odos. Šitaip tarės perėjo į biblioteką ir sėdęs prie rausvo marmuro stalų ėmė darbuotis prie savo trimalchijono puotos. Tačiau lygijos pabėgimas ir mažosios Augustos lyga – vis tiek maudė jam širdį ir jis negalėjo ilgai dirbti. Ypač ta lyga buvo svarbus įvykis. Petronijui dinktelėjo mintis, jeigu Cezaris patikės, kad Ligija apžavėjusi mažąją Augustą, tai atsakomybė gali kristi ir jam, nes jo prašymų mergina buvo perkraustyta į rūmus. Tačiau vylėsi, kad per pirmą pasimatymą su Cezariu sugebėsia kaip nors jam išaiškinti, jog toks spėjimas absurdiškas, bet to truputį pasikliovė ir šiokių tokių popėjos jam reiškimo širdies palinkimo, kurį ji tiesa stropiai slėpė, bet ne taip stropiai, kad jis nepajaustų. Po valandėlės guštelėjo pečiais dėl tokių savo nuogastavimų ir nusprendė eiti į triklinijų, pasistiprinti, tada liepti dar kartą nunešti į rūmus, paskui į Marsų lauką ir pagaliau pas Chrysotemidę. Tačiau eidamas į triklinijų pasiekęs tarnams skirtą koridorių, staiga pamatė pasienyje stovinčią tarp kitų vergų liekną eunikės figūrą ir prisiminė, kad Teuresijui buvo davęs vienintelį įsakymą ją nuplakti. Tad vėl susiraukė ir akimis ėmė ieškoti kretiečio. Nematydamas jo tarp tarnų kreipėsi į jaunikę. Ar nuplakė tave? Ji antrą kartą puolė jam po kojų, trumpai prispaudė prie lūpų jo togaus kraštą ir atsakė, o taip, ponė, nuplakė, o taip, ponė. Jos balse – Tarsi skambėjo džiaugsmas ir dėkingumas, matyt, Eunikė manė, kad plakimas atstojo išvarymą iš namų ir dabar jį galinti pasilikti. Petronijus tai suprato ir nustebo dėl tokio atkaklaus vergės pasipriešinimo, bet jis buvo geras žmogaus prigimties žinovas, tad numanė, jog tik tai meilį galėjo būti tokio pasipriešinimo priežastis. Tu turi meilužį šiuose namuose, paklausė jis. Ji pakėlė į jį savo žydras ašarotas akis ir atsakė taip tyliai, vos vos girdimai. Taip, ponė. Ir su tomis akimis, su atgal atmestais auksiniais plaukais, su baime ir viltimi veide, ji buvo tokia graži, taip maldaujamai žvelgi, kad Petronijus pats kaip filosofas kelbęs meilės galę, o kaip estetas garbinės visokį grožį, pajuto jai savotišką gailestį. Kuris iš jų tavo meilužis, paklausė kryptelės galvą, vergų link, tačiau atsakymo nesulaukė. Eunikė tik nuleido galvą irgi pat jo pėdų ir sustingo. Petronijus akimis permetė vergus, tarp kurių buvo gražių ir augalotų jaunuolių, bet ne viename veide nieko neižvelgė, tačiau visi kažkaip keistai šypsojosi. Paskui jis dar pasižiūrėjo į gulinčią prie kojų eunikę ir be žodžių nuėjo į triklinijų. Pavalgęs liepė nunešti į Cezario rūmus, paskui pas Kristotemidę, e, čionai pasiliko iki išnaktų. Tačiau sugrįžęs, liepė pašaukti teiresiją. Ar nuplakiai eunikę? paklausė. Taip, ponia, tačiau neleidai prakirsti odos. Argi aš dėl jos nieko kitą neįsakiau? Ne, ponia, sunerimas atsakė Atrijaus vyresnysis. Tai gerai. Kas iš vergų yra jos meilužis? Niekas, ponia. Ką žinai apie ją? Teresijas ėmė lementi truputį netvirtų balsu. Eunikė naktį niekada neišeina iš kubikulo, kur miega su senaja Akrisijone ir Ifide. Niekada po jūsų maudynės nepaslieka pirtyje. Kitos vergės juokėsi iš jos ir vadina Diana. Užteks, sustabdė Petronijus. Mano giminaitis Vinicijus, kuriam rytą buvau dovanojęs Eunike, jos nepriėmė. Tad ji pasiliks namuose. Galėjo eiti. Ar galima dar šitą pasakyti apie Eunikę ponę? Aš tau liepiau sakyk viską, ką žinai. Visi šeiminykščiai kalba, ponė, apie pabėgimą tos merginos, kurie turėjo apsigyventi kilnę dvasio Venicijaus namuose. Tau išvykus, Eunikė atėjo pas mane ir pasakė pažįstantį žmogų, kuris gali surasti bėglę. O, atsiliepė Petronius, kasgi tas žmogus? Aš jo nepažįstu, ponia, bet maniau, kad turiu apie tai tą pranešti. Gerai, tegu tas žmogus rytoj laukia mano namuose, kol atvyks tribūnas. Paprašysi, kad jis mane aplankytų anksti rytą. Atrijaus vyresnysis nusilenkė ir išėjo. O Petronijus nejučiomis ėmė galvoti apie Eunikę. Iš pradžių jam atrodė aišku, jaunoji vergė tik todėl link Vinicijui surasti lygiją, kad pati nebūtų priversta eiti į jo namus bet paskui dingtelė į galvą, kad tas eunikės siūlomas žmogus gali būti jos meilužis ir ta mintis taiga jam pasidarė nemaloni. Aišku, buvo paprastas būdas sužinoti teisybę. Užteko liepti pašaukti eunikę, bet jau vėlus metas Petronijus jautėsi nuvargęs po ilgos viešnagės pas risotemidę ir norėjo kuo greičiau gulti. Tačiau, eidamas į kubikulą, kažkodėl prisiminė kad Hristomidės akių kampučiuose šiandien pastebėjo raukšlelės. Taip pat pagalvojo, kad jos grožis iš tikrųjų nebuvo toks nuostabus, tik tai garsas apie jį pasklido per visą Romą. Tačiau Fontėjus kapitonas jam siūlęs už eunikę tris berniukus iš klazomenų. Norėjo per daug pigiai ją nusipirkti. Perskirimas 13. Rytojaus rytą, vos tik Petronius apsirengė Unktorijuje, atėjo Teiresijo iškviestas Vinicijus. Jis jau žinojo, kad jokių naujienų nuo miesto vartų nėra ir ši žinia, užuot jį paguodusi kaip įrodymas, kad lygija yra mieste, dar labiau prislygė, nes jis pradėjo spėlioti, jog Ursas galėjo ją išvesti iš miesto vos tik pagrobęs, taigi tada, kada Petronijaus vergai dar nesergijo vartų. E, tiesa, rudenį, kai dienos trumpesnės, jie uždaromi gan anksti, bet vis tiek atidaromi išvažiuojantiesiems, kurių būna apstu. Prasigauti anapus mūro sienų galima ir kitais būdais, vergai norintys pabėgti iš miesto, juos gerai žinojo. Beje, Vinicijus pasiuntė savo žmonės ir visus kelius vedančius į provinciją, taip pat mažesnių miestų vigilams žinia apie pabėgusių vergų porą su smulkiu Urso ir Lygijos žymių nupasakojimu ir pažadu atsilyginti už pagavimą. Vis dėlto buvo abejotina, kad per tas gaudinės beigliai įkliūsia, o jei ir įkliūtų, kažina vietinė valdžia jaustųsi turinti teisę juos suimti. Pagal privatų pretoriaus nepatvirtintą Venicijaus prašymą. Paaiškinimas pretorius – aukščiausias teismo ir teisėtvarkos pareigūnas Romoje. Nerono laikais jų buvo keliolika. Paaiškinimo pabaiga. O gauti tokį patvirtinimą nebuvo laiko – Pats Vinicijus vakar keurą dieną persirengęs vergu, ieškojo lygijos visuose miesto užkampiuose, tačiau neaptiko nemenkiausių pėdsakų, niekur nie ženklo. Teisybė matė aulo žmonės, bet ir tie atrodo kažko ieškojo, ir tai tik sutvirtino jo prielaidą, kad ne aulai ją pasigrobė, kad jie nežino, kas jai atsitiko. Kai iš teiresijo išgirdo, kad yra žmogus, kuris apsima ją surasti – be kvapo skubėjo į Petronijaus namus ir vos pasisveikinęs ėmė teirautis apie tą žmogų. Tuo jau jį pamatysime, tarė Petronijus. Tai eunikės pažįstamas, ji netrukus ateis sudėti mano togos klošių ir papasakos plačiau apie jį. Ta, kurią tu vakar norėjai man padovanoti, ta pati, kurią tu vakar atmetei, už tai aš tau beje sudėkingas, nesi geriausia vestiplika visame mieste. Vestiplika atėjo vos jam baigus kalbėti ir paėmusi nuo dramblių kaulų inkrustuotų kryslo togą, ją ištaisė ketindama užmesti Petronijų ant pečių. Jos aidas buvo giedras romus, o akise švitėjo džiaugsmas. Petronijus pažvelgė į ją, ji pasirodė jam labai graži, pavalandėlis susiautusi jį toga, ėmė ją taisyti lankstis lygindama klaustes iki apačių ir jis pastebėjo, kad jos rankos nuostabiai bliškios rožės spalvos, o krūtinė ir petys atšvinta pareigiamais perlų ar alebastro tonais. Eunikė, paklausė Petronius, ar atėjo tas žmogus, kurį vakar minėjai Teiresijui? Atėjo, ponė. Kuo jis vardu? Hilonas Hilonidas, ponė. Kas jis? Gydytojas, išminčius ir žiniuonis mokantis skaityti žmonių likimus ir išpranašauti ateitį. Ar išpranašavo ir tavo ateitį? Eunikė visa nurauda užsiplieskė net jos ausys ir kaklas. Taip, ponė. Kągi jis išbūrė? Kad manęs laukia skausmas ir laimė. Skausmo sulaukiai vakar, išteirės jų rankų, taigi turi ateiti ir laimė. Jau atėjo, ponė. Kokia? Įtyliai sukuždėjo. Pasilikau čia. Petronijus uždėjo ranką ant jos auksinės galvos. Gražiai sutaisėjai šiandien klaustes ir aš patenkintas tavimi, Eunike. Nuo šio prisilietimo jos akis belgiant apsitraukė laimės migla, o krūtinė ėmė tankiai kilnotis. Petronijus su Vinicijumi perėjo į atrijų, ten jų laukė Hilonas Hilonidas ir juos pamatę žemai nusilenkė. Petronijus prisiminęs vakarykštį savo spėliojimą, kad šis žmogus galbūt eunikės meilužis, dabar tik nusišypsojo. Prieš jį stovis vyriškis negali būti niekieno meilužis, jo keistoje figūroje buvo kažkas ir bjauro, ir juokinga – Jis dar nesenas, susitaršiusioje barzdoje ir garbanautoje ševeliūroje tik tai kur nekur švietė žilas laukas, pilvas į dubes nugarą, taip pakompusi, kad iš pirmo žvilgsnio jis atrodė kuprotas, o virš tos kupros kyšo jo didelį galvą beždžionys ir kartu lapės veidu, skvarbiu akių žvilgsniu. Gelsva oda nuberta spuogais, o jais įtenusiai ta nosis rodė per nelik didelį butelio pamėgimą, nudryžę drabužiai, E, tamsi iš oškos Vilnos auksta tunika ir toks pat nuplyšęs apsiautalas liudijo tikrą ar apsimestinį skurdą. Visą tai regint, Petronijui atėjo į galvą Homero Persitas, bet rankos mostu atsakęs į atvykėlio nusilenkimą prašneku. Būk pasveikintas dieviškasai Persite. Kaip tie tavo gumbai, kuriuos gavai prie Trojos iš Uliso ir ką jis pats veikia Elizijaus laukuose? Paaiškinimai. Dieviškasai tersite, kaip tie tavo gumbai, kuriuos gavai prie Trojos iš Uliso. Tersitas nežymus valdingas karys Homero Iliadoje, Ulisų romėnai vadino Odisėją. Eliziejaus laukai palaiminga vieta požemių hade, kur gyvena didvirių ir teisuolių vėlis. Paaiškinimo pabaiga. Taurusis ponė, atsakė Hilonas Hilonidas, išmintingiausias iš visų mirusiųjų Ulisas, per mane siunčia išmintingiausiam iš gyvųjų Petronijui pasveikinimą ir prašymą, kad pridengtų naujų apsiautalų mano gumbus. Prisiekiu Hekate triveide, sušuko Petronijus. Atsakymas vertas apsiautalų. Tačiau tolesnė šneka nutraukė nekantrus Vinicijus, tiesiai paklausdamas, ar gerai supranti, ko imiesi? kai dviejų įžymių rūmų dvi šeimynos viena apie tai te kalba, o paskui jas žinia kartoja pusė Romos, nesunku suprasti atšovė Hilonas. Vakar naktį atimta mergina užauginta Aulo Plausijos namuose, vardu Lygija, arba tikriau Kalina, kurią tavo ponė vergai gabeno iš Cezario rūmų į tavo namus, ir aš apsijimu surasti ją mieste arba kur kitur, jeigu jį paliko miestą, kas nelabai įtikėtina ir parodyti tau, taurusis tribūnę, kur jį pabėgo ir kur pasislėpė. Gerai, atsakė Vinicijus, kuriam patiko tiklus atsakymas. O kokiomis priemonėmis tai pasieksi? Hilonas gudriai nusišypsojo. Priemonių tu turi, ponia, o aš tik tai protą. Petronijus taip pat šypsojosi, nes buvo visai patenkinta savo svečiu. Ta žmogus gali surasti merginą, pagalvojo o Vinicijus suraukė į vieną sužilusius antakius ir tarė, jeigu tu, driskiau, mane apgaudinėjai norėdamas pasipelnyti, tai liepsiu tave užmušti lasdomis. Aš filosofas, ponė, o filosofas negali gopšaukti pelno ir dar tokio, kokį čia kilniai žadi. A, tai tu filosofas, paklausė Petronius. Eunikė man sakė, kad tu gydytojas ir žiniuonis. Iš kur pažįsti Eunikę? Buvo atėjusi patarimo, kai garsas apie mane pasiekė jos ausis. O kokio patarimo norėjo? Dėl meilės, ponė. Norėjo įsigydyti nuo neatlieptos meilės. Ir išgydėjai? Padariau dar daugiau, ponė, nes daviau amuletą, kuris sužadins abipusę meilę. Kipre, Afo mieste yra šventykla, o ponė, kur laikoma Veneros juosta. Daviau jai iš tos juostos du siūlelius, migdolo keutę ir pareikalavai brangiai sumokėti? Atpildas už abipusę meilę niekada nebus per brangus, o aš netekęs dviejų dešinės rankos pirštų renku pinigus įsigyti vergui raštininkui, kuris užrašinėtų mano mintis ir saugotų pasauliui mano mokslą. O kokiai mokyklai priklausai, dieviškasai, išminčiau. Esu kinikas, ponia, nes mano apsiautalas nudryžęs, esu stoikas, nes kantriai nešu vargus ir esu peripatetikas, nes neturiu lektikos ir vaikštau pėščias iš vienos vyninės į kitą, o pakeliui mokau tuos, kurie pažada pastatyti mano sautį. Prie sočio virsti retoriumi? Heraklitas yra pasakęs, viskas teka. O ar gali ponia paneigti, kad vynas teka? Jis kelbia, kad ugnis yra dievybė ir ta dievybė žiruoja ant tavo nosies. O dieviškasis diogenas iš Apolonijos kelbi, bet visko pagrindas yra oras ir kuo oras šiltesnis, tuo tobulesnės sukuria esybės. O iš visų šilčiausio susitveria išminčių sielos. Kadangi rudenį ateina šalčiai, tai tikrasis išminčius privalo šildyti sielą vynu. Taip pat neneiksi, ponia, kad net ir praskydusio kapujos arba telesijos vinelio asotis išnešioja šilumą po visus menko žmogaus kūno sanarius. Kur tavo tėvinė, Hilonai, Hilonidai? Prie Pontus Euksinus, aš kilęs iš Mesembrijos. Paaiškinimas Pontus Euksinus, svetingoji jūra, juodoji jūra. Paaiškinimo pabaiga. Tu didis vyras, Hilonai, ir nepripažintas, melancholiškai pridūja išminčius. Tačiau Vinicijui vėl trūko kantrybė, išvystelėjo vietis ir jis norėjo, kad Hilonas tuo jau pat leistus ieškoti, o visas šitas pašnekėsis jam atrodė tik tuščia gaišatis ir dėl to pyko ant Petronijos. Kada pradėsi ieškoti, tarė kreipdamasis į graiką. Aš jau pradėjau, atsakė Hilonas. Ir čia, būdamas atsakinėdamas į tavo malonius klausimus, taip pat ieškau, tik pasitikėk garbusis tribūne. Ir žinok, jeigu tau prapultų apavo raištelis, aš surasčiau raištelį arba tą, kuris gatvėje bus jį pakėlęs. Ar kada nors buvai daręs tokias paslaugas, kvotė Petronijus? Graikas pakėlė akis aukštyn. Pernelyg menkai šiandien vertinama dorybė ir išmintis, tad net filosofas priverstas ieškoti kitų pragyvenimo šaltinių. O kokie tavieji? Viską žinoti ir nešti naujienas tiems, kurie jų trokšta. Ir kurie už jas moka. At, ponė, man reikia nusipirkti raštininką, kitaip mano išmintis numirs draugę su manimi. Jeigu iki šiol nesurinkai niedoram apsiautalui, tai tavo nuopelnai nekažin kokie. Tik tai kuklumas neleidžia man jų aukštinti, tačiau neužmiršk, ponė, šiandien nėra tokių geradarių, kokių buvo pilna seniau ir kurie apipildami auksų už paslaugą jauti tokį pat malonumą, kaip ir nurydami puteolų austę. Paaiškinimas puteolai – uostas ir kurotinis miestas kampanijoje. Čia turėjo dvarą Neronas. Paaiškinimų pabaiga. Ne mano nuopelnai maži, o mažas žmonių dėkingumas. Jei kada pabėga koks vertingas vergas, kas jį suranda, jei ne vienatinis mano tėvo sūnus? Kai ant sienų pasirodo užrašai apie dievišką epopėją, kas atskleidžia nusikaltėlius, kas užniukštinėja pas knygų pardavėjus eilės apie Cezarį, kas praneša, kokios kalbos vainėjimas senatorių ir raitelių namuose, kas nešioja laiškus, kurių negalima patikėti vergams, kas klausosi žinių prie kepėjų durų, nuo ko neturi paslapčių vynininkai ir kepėjai, ko pasikliauja vergai, kas sugeba keurai permatyti kiekvienus namus nuo atrijaus iki sodo, kas žino visas gatves, visus užkampius ir slėptuves, kas girdi, ką žmonės kalba termose, cirke, turguose, lanistų mokyklose, vergų pirklių pašiūrėse ir net arenarijose. Paaiškinimas arenarijos – smėlio arba uolienų laužyklų karjerai. Ten būdavosi persekiojami krikščionys. Paaiškinimo pabaiga. O dievai užteks, taurusai išminčiau, sušuko Petronius, nes paskesime tavo nuopelnuose dorybėse išmintyje ir gražbylystėje. Užteks. Norėjome žinoti, kas esi ir sužinojome. Tačiau Vinicijus apsidžiaugė, nes manė, kad šis žmogus, it pėtsakais paleistas kalikas, nesustos, kol nesuras lėptuvės. Gerai, tarė, ar reikia kokių duomenų? Man reikia ginklo. Kokio? Nustebo Vinicijus. Graikas atkišo delną, o kita ranka pavaizdavo skaičiuojas pinigus. Tokie dabar laikai, ponia, pasakė atsidusdamas. Tai būsi asilas, tarė Petronius, kuris užkariauja tvirtovę maišais auksau. Aš tik vargšas filosofas, ponė, nuolankiai atsakė Filonas, o auksas jūsų. Vinicijus metė graikui kapšą, šis pagavo į orę, nors jo dešinė ranka iš tiesų buvo be dviejų pirštų, paskui pakėlė galvą ir ėmė dėstyti. Aš jau žinau, ponė, daugiau, negu tu manai. Atėjau netuščiomis rankomis, žinau, kad mergina pagrobė ne aulai, nešnekėjusi su jų tarnais, žinau, kad jos nėra palatine – nes ten visi rūpinasi susirgusią mažąją Augustą ir gal net nutuokiu, kodėl norite ieškoti bėglės su mano, o ne Cezario vigilų ir karių pagalba. Žinau, kad jai padėjo pabėgti tarnas kilęs iš to paties krašto, kaip ir ji. Vergų pagalbos nebuvo ko laukti, nes vergai visi laikosi iš vien ir nebūtų stoję prieš taviškius. Jam galėjo pagelbėti tik to paties tikėjimo žmonės. Klausyk, Vinicijau, nutraukė Petronius, Ar aš tau nesakiau to žodis žodin?